بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عزيز və möhtərəm müsəlmanlar, necə xeyrin açarı ola bilərsən درس adlı dərsimizə davam edirik. Səbəblərdən dördüncüsü İslam dininin vaciblərinə və fərzlərinə riayət etmək, onları ən gözəl şəkildə yerinə yetmək, yeti yerinə yetirmək xeyrin açarı olmaq üçün ən böyük səbəblərdəndir. Və dinin fərzlərini və vaciblərini haqqı ilə yerinə yetirmək insan üçün böyük xeyir qapıları açır. Və bu barədə dəlillər şəriətimizdə çoxdur. Onlardan bəzisini zikr edək. Deməli, səhih İmam Buxarinin səhih, adlı, səhih kitabında möminlərin anası Ümmü Sələmə deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir gecə yuxudan oyandı və buyurdu ki, Lə iləhə illallah. Başqa rəvayətdə gəlir ki, buyurdu ki, Subhanallah, məzə ənzənəllahu həzihil leylətə minəl fitən. Məzə fətəhəllahu hədihil leylətə minəl xəzəin. Allah Rasulü bir gecə yuxudan oyanır və buyurdu ki, Lə ilə illallah, Subh Subhanallah, bu gecə Allah tala nə qədər fitnələr nazil elədi. Bu gecə Allah tala nə qədər, nə qədər fitnələr nazil elədi. Və bu gecə Allah tala nə qədər xəzinələrin ağzını açdı, qapısını açdı. Və əziz müsəlmanlar, Bu hədisin bu hissəsin eşitdikdən sonra insanın ağlına gəlir ki, görəsən bir vaxt, belə bir vaxtda, yəni ki, fitnələrin nazil olub, xeyir qaplarının açıldığı bir vaxtda Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin sonrakı tövsiyəsi nə olacaqdı? Allah Rasulü buyurdu ki, Mən yuqidu səvahibəl hucurati yusallinə Buyurdu ki, otaq sahiblərini kim oyadar ki, qoy onlar namaz qılsın. Ey, ey müsəlman, ey əziz müsəlman, əgər özün üçün fitnələrdən qorumaq istəyirsənsə, xeyrin qapısına yönəlmək istəyirsənsə, budur namaz. Allah Rəsulu buyurdu ki, fitnələr nazil olub. Allah Rəsulu fitnələr nazil olduğunu xəbər verdikdən sonra və xeyrin qapılarının açıldığını xəbər verdikdən sonra buyurdu ki, otaq sahiblərinə qaldırın ki, namaz qılsın. Və bu barədə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin gələn zikirlərə baxdıqda, xüsusən də Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin məscidə daxil olanda etdiyi zikirlərə baxdıqda Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən biriniz məscidə daxil olduğu zaman desin ki, Allahum məftəhli əbvabə rəhmətik. Allahım mənim üçün rəhmət qapılarını aç. Çıxdığı zaman isə desin, Allahummə inni əs'aluka min fadlik. Allahım səndən fəzilətini istəyirəm. Və başqa rəvayətdə buyurur ki, iftəhli əbvabə fadlik, mənim üçün fəzilət qapılarını aç. Və namaza yönəlmək, namazı gözəl şəkildə qalmaq insan üçün rəhmət qapılarının, fəzilət qapılarının və ruzi qapılarının açılması deməkdir. Lakin burada bir şey qeyd etmək istəyirəm əziz müsəlmanlar. O müsəlmanlar ki, namazlara yatır qalır, namazlara qarşı sən təmbəl, təm, təmbəl və səhlənkar yanaşır. Namaza qalxmaq ona ən ağır işlərdən gəlir. O, o kəs üçün necə xeyir qapısı açıla bilər? O insan necə xeyrə yönəl bilər? Bu barədə hədislər çoxdur. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bir Əbu Dardanın rivayet elədiyi hədis Tirmizinin cəmi əsərində Əbu Dardadan rivayet Əbu Dardadan və Əbu Zərdən rivayet olunan hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm Allah Taala'dan rivayet elədiyi qüdsə hədisdə buyurur ki: İbn Ədəm ey Adəm oğlu Ey Adəm oğlu, Allah təala qüdsədisə buyurur ki, ey Adəm oğlu, irka'li min əvvəlin nəhəri ərba' rəkaatin əkfikə əxirə. Ey Adəm oğlu, məni, mənim üçün günün əvvəlində 4 rükət namaz qıl ki, günün axırına can sənə kifayət olum, sənə qoruyum. Və Şeyxülislam İbn Teymi rahimehullah buyurur ki, "Hədihil ərba' İndi hiyel fəcr və sünnəti və sünnətuha və yəni mənə görə bu 4 rükət sübh namazının sünnəti və fərzidir. Sübh namazının bu hədisi e, şeyx şərh eləyəndə buyurur ki, İbn Teymiyyə mənə görə bu 4 rükət Allah Taala'nın qüdsədə buyurduğu ki, ey Adəm övladı, günün əvvəlində mənim üçün 4 rükət namaz qıl, günün sonunacan səni qoruyum. Şeyx buyurur ki, bu 4 rükət Mənə görə sünnə, sübh namazının sünnəti və sübh namazının fərcidir. fərzidir. Və buradan da bizə aydın olur ki, sübh namazına yatıb qalan müsəlmanlar nə qədər xeyirdən məhrum olur, nə qədər bərəkətdən, ruzidən məhrum olur. Çünki sübh namazı, sübh vaxtı rəhmətin indiyi, ruzunun bölüşdürdüyü bir vaxtdır. Və ona yatıb qalan, ondan məhrum olan müsəlman bu şeylərdən də məhrum olur. Ona görə sələflərdən bəziləri demişdi ki, yevmükə mislu cəməlik. Deyir ki, günün, sənin günün, sənin dəvən kimidir. İn əmsəkdə əvvələhu təbiəkə əxirəhu. Əgər sən onun əvvəlini tutsan, onun axırı sənə tabi olacaqdır. Hər kim günün əvvəlini namazla, namazla, Allaha yönəlməklə, itaətlərlə tutmasa, yerinə yetirməsə, o günün axırında necə xeyir bərəkət necə rəhmət, necə onun üçün ruzi və rəhmət qapısının açılmasını gözləyə bilər. Və həmçinin qardaşlar, İslamın fərzlərindən insan üçün yerinə yetirir, insan fərzləri yerinə yetirəcəyi fərzlərlə, fərzlərlə onun üçün rəhmət qapısının açılacağı yerlərdən biri də orucdur. Məşhur hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əgər Ramazanın Əvvəl günü, əvvəl gecəsi ilk gecəsi olduğu vaxt cənnətin qapıları açılar. Cəhənnəmin qapıları bağlanar və azğın şeytanlar da zəncirlənər və bir çağırıcı, bir carçı belə buyurar: "Yə bəğiyəl xeyri əqbil və yə bəğiyəş-şərri əmsik." Ey xeyri axtaran kimsə, ey xeyrə axtaran insan, xeyrə yönəl. Ey şərri axtaran, şərrin arxasınca gedən insan, şerdən əl çək. Əziz müsəlmanlar, burada artıq bizə aydın olur ki, İslam dininin fərzlərini yerinə yetirmək ən böyük səbəblər olduğu kimi gözəl şəkildə yerinə yetirmək ən böyük səbəblərdəndir ki, insan üçün xeyir qapılarını açsın. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah Subhanahu taala bizi dini gözəl şəkildə yaşayan, fərzləri və vacibləri gözəl şəkildə edən və özünə rəhmət qapıları açılan müsəlmanlardan eləsin.